Christ nasco dum pandemio. En la norda hemisfero, la Christ nasca festo, cae la jar fino, ocasas dum plei mal hela tempo de la jaro. Dum tiu tempo, la homo e tial sentas pli grandan besonon, pri varmo cae lumo. Concerne la lumon, oni pendigas en da urboi lum cenoin, cae tiel ornamas construajoin tiel, che ili estas dum nocte bone reconeblai, pro iliai lumigitai conturoi. Ancau ce privatai domoi en villaggioi, setleioi, au ec solai camparai domoi, aperas tiui lumcenoi caen lanternoi candeloi, el radias varmigen lumon. Cutime, antau Christ nasco, en la urboi ocasas adventai au Christ infanai mercatoi, cun budoi, cae cabanoi, en ciui oni povas consumi varmain trincajoin, cun au sen alcoholo, sed ci pro la pandemio, tio ne eblas. La domoi cae stratoi ja estas ornamitai per lumcenoi. La sopiro pri varmo culminas en la desiro cun veni cun carai homoi en agrabla etosso. Ancao por tio, ci validas limigoi, do familiai cunvenoi restos malgrandai, cun malplida personoi ol cutime. Multai homoi venos virtuale. Musicistoi cae cantistoi presentas la por ocasain cantoin en la interreto au en televido. La festo de Christnasco al parolas ne nur religiemain homoin, set ancao ciuin aliain, char gi memorigas pri la nascigio de homo sub tre modestai circonstanzoi, nome en stalo, cae la unua lito por la bebo estis cripo. Tial Christnasco estas familia festo, precipe dum citiu Christnasco. Firmaoi, cae asocioi, ia devis resigni pri antau Christnascai convenoi. Set ni ja povas esperi, che venontiare revenos normalezzo. Nun iam disponeblas aprobitai vaccinajoi contrau covim decnau, cae tiel espereble ni povos venci la pandemion. Tiam la socia vivo revenos, cae ancao esperanto povos esti parolata ne nur virtuale, sed en realai rencontigioi. Tio estos granda gioio. Mi desiras al ciui geauscultantoi de la Esperanta Retradio felicain festo tagoin.